Средната пенсия в София мина 1000 лева, като към края на март тази година тя стига почти 1010 лева, показват последните данни на НОИ. Следващите два града, в които възрастните хора получават най-много пари, са Бургас с средна пенсия от близо 920 лева и Перник 906 лева. В още 8 области пенсиите са над 800 лева Ямбол, Стара Загора, София област, Смолян, Пловдив, Кюстендил, Враца и Варна. Най-низки са пенсиите в Кърджали, където средната е 676 лева, Разград 682 лева, Силистра и Търговище 692 лева. Общо средната лична пенсия в България към края на март е 828 лева, като тази за стаж и възраст е 878 лева, а инвалидната е почти 600 лева. Мъжете взимат с 170 лева повече от жените, съответно 932 лева и 757 лева, за работилите в отбраната им в средната пенсия е 1490 лева, като тук разликата в парите на двата пола е още по-голяма. Като мъжете получават 1515 лева, а жените 1163 лева.